A del sam ja nazvao išletom nisa. Ovaj naslov znači obhođenje prema ženama. Ovaj sam naslov uzao do toga što je izvađeno iz Fetala iz Tejlije, jedna posebna knjiga išletom nisa, koja se zove obhođenje prema ženama. Jako bitna stvar. Da bi brat bio harmoničan, i da bi uspio brak, čovjek ili žena moraju dati pravo jedno drugo ono, ono, onome što je Allah Jelešanovu dao mu pravo. Znači, samo tako može brak biti skladan kada čovjek dade ženo, ženi pravo koje je Allah dao, ne od sebe, ništa od sebe. Samo koje je Allah dao pravo i da ona isto u svome mužu dadne pravo koje mu je Allah te bare Jelešanova dao kod nje. I onda, ako bi ovo izvršio muškarac ili žena, to bi bio jedan ne možemo reći savršeni brak, jer nema savršenog braka, nema ništa vam njavu savršeno. Znači, jedino je Kur'an savršen i sunan Muhammeda sa ovakvom na njavu. Ali bi bio uspješan brak, uspio bi znači tada i vrlo bi malo minula, minula onaj, e, odnosno problemi u braku se sve na minimalu, minimalne stvari. Međutim, a da bi ovo razumili, mora žena da prvo razumije iz početka stvari, kakav je imala, kakve uvjete imala žena prije islama i kako je Allah Đelešanovu dao blagodati ženi, odnosno kako je Allah Đelešanovu, kako je uzdigo ženu sa islamom. Prije islama u dobu Arapa, prije, znači prije islama, to jeste u Zahilijetu, žena je se nasljeđivala. Kada bi umro neko, znači vlasni žene, kada bi umro čovjek njezin, ko bi porodice prvi bacio na nju hajlinče, ona bi pripala njemu. Dalje, kažu da je kod vatropoklonika bilo kada umre čovjek, onda se žena zapaljuje s čovjekom. A zapadnjaci su ošli još dalje pa su zaostali sve do prošlog stoljeća, pa su razmašali da li je žena uče duhovno biće i da li ona uče pripada čovjeku ili je sretan pjerači. Vi znate da su Arapi ubijali žensku djecu. Allah je u dva ajta spominje, u jednom spominje da bi se lice smrklo čovjeku koje bi se rodila surica. A u drugom ajdu kaže da će biti na sudnjem danu, razumiješ, upitat će se surica zbog čega je umorena, odnosno zbog čega je ubijena. I vidite dokle, znači, kao ti zakoni, tagurski zakoni, odnosno nevijski zakoni, dokle kriku sa venom. Danas, demokratski tagurski zakon, ili ateistički, komunistički zakon nije ništa bolji od prijašnji. I danas je demokracija na, ist, na istu stepenicu srozala ženom. Gdje žena mora izaći u fabrike da se gura sa muškarcima, ili mora izaći na izbore, ili mora da izađe onaj, na ulice, ako je plaka, jel, manja nešto je potrebno, znači mora da ide demonstracije da bi izborila se za svoja prava a još gore neke moraju da izađu jer nemaju šta jest roditelj čiste, ali kad su imali 12 godina, ili čovjek neće da je nali pa iza koja je bavila se stvarima, prostitucijom koja je još gora od ovoga. Međutim, Islam je ovu riješio i znači učinu u korijenu. Allah je lešanu kada u suri Ahzad, karnir i bujuti kunne. Vola se barrezne se beru za gahilijet il ula. Vi žene u svojim kućama boravite. Znači ne u fabricama u svojim kućama boravite i lepotu svoju kao pagansko doba ne pokazujte. Allah Jelešanu mu je odlikovo ženu kada je rekao, kada je čovjeku dao kao amu, da se brini o ženi, da se žena ne treba brini o sebi, ili da se čovjek od njoj brini. To je na jedan izlijed za, za zapadnjake, za tabutske zakone, malo gruba stvar da muškara se brini o ženi. Kaže, jer je žena, kaže, jednostavna, ne, Žena je svoje prava, ne može biti jedno prava, ona je svoje prava, ona ima svoja prava i nikada ne može biti kao muškarac, muškarac ne može roditi, žena može roditi. Muškarac sve što može podnije, žena ne može. Žena nije ovdje, ova naređe je bila muškarac, je taj znak i da ne govorimo o propisima drugim koji se razlikuju izrađu muškarca i žene. Znači, žena je svoje prava, a nije jedno prava sa muškarcom kao što tu danas zagovaraju u emancipaciji žene i zapadnjaci. Međutim, kada gledamo sa gledišta šarijata, vidimo da je se zapad i tagutski zakon da se sproza na najnižu ljetitu kada je u pitanju žena. I o malovažno su toliko žel da se sprozali na ru propasti. Pa jednu gumu ne mogu da reklamiraju, a da na nju nisu stavili golo tijelo žene. Znači, to je znak da nisam se odnijela doba kad je lijeka u, od Arapa i ono, u njihovu žahvijeta nije izmijenilo za dan danas. I da li je žena, i da li je ravne kuće su tu, a ko znate da, da je žahvijet u Arapa bila zarastanca kod prostitutki, to su bile javne kuće, gdje je ulazio svako. I danas je to isto na zapadu i nazalost, danas je to došlo i ovdje u ovom zakonu koje su muslimani izrastali. I kada govorimo protiv ovog zakona, onda kažu vi ste Harijije. Kada kažu protiv zakona koji koji naređuje ženi da mora izaći, da bi ostala živa, da bi se prehranila, da se bavi prostitucijom. Onda oni kažu za one koji napada i to i kažu da treba vratiti pravo ženi njezino da bude udata, da ima skrbitelja oca ili čovjeka. Ne, na zapadu kada djete postane puljocno i seravaju ga napole i onda djete muško ili žensko mora samo da se brine onako, onaj, kako mi kada bi hodlalo, mlado, kako da sreća zadrti, hoće li u put biti do kopaleti dobar ili loš, to je na Allahu Đelešanu. Ali uglavnom vidimo da je ta omladina, pogotovo omladina u pubertetu, ostavljena milost i nemilost. Ono koga Allah Đelešanu nije uputio, znači on iskrene pravoga puta i ode u zabludu i ide putem kadehenom. Međutim, Allah Đelešanu, kao što smo rekli, islam, u islamu je žene dao njezino pravo. Pa kaže Allah Đelešanu mu, men amile salihan, ko uradi dobro djelo, min zekel ne el insa, bi on muškarac ili žena, la juhi jednohum hajata kadiba, mi ćemo da da li život proživiti. U mnogo aje kala da sam kaže o mu'minine ili mu'minati, o muslimine, muslimat, o mu'mine ili mu'nati. O stvari kina, stvari stvari, stvari azab, da ne govorimo, znači da ne citiramo sve ćeće, gdje Allah Đelesanu dao pravo ženama kaj u pitanju i bavet kao muškarcu, da žena može da bude odlikovana kaj u pitanju djela kao muškarac i da Allah Đelesanu je upešao žene kao što je obećao ženama nekima žene. Pa kaže poslanik sallallahu alihi veseleme da su tri u jednom adišu, jednom kaže četiri žene odlikovane od ostalim ženama. Jel tako, to je Asija, to je Merjema, i među Ajša, Fatima, Hatidža, znači odlikovane od ostalim ženama. Međutim, Allah je većanuhu je prosvjetio razum ženama da su žene. Kaže, kaže jedan od, od, od muhatista, kada prenio, prenosio sam, kaže, hadise od, od e, 200 žena, nijednu nisam našao da je lagala na poslanika s tom kada je prenosila hadise, a muškarci sam kada nalazio da su lagali. Znači, Allah je rešanu mu je odlikovu ženu, kada je učinio učenjacima ovog umeta, vidite, žena u Zahirijetu nikakva prava nije imala, a u ovom umetu, umetu Muhammeda sallallahu alaihi žena može da bude predavač, šarijatski predavač. Možda bude četki predavač ako poznaje to, ali na jedan kanalistan šarijatski način. Može da radi institucijama koje su odvojene u skladu žena, može da radi u fabrikama koje su poslove prikladne ženi, ali odvojene od rebelih silata, rebelih mjesta, nesvrno. To je znači Allah je Zalešanu nadario, odnosno dao kao dar ovim ženama. Čak ću praćo, dao im je pravo da nasleđuju. Znači, dao im je pravo da nasleđuju tu, a ona bila nasleđivana u Zalijetu. Bila nasleđivane, a dao Allah Đelešanu pravo da nas sleđuju. Da Allah Đelešanu je pravo da ustane ako je dirnu sa njegovo jedina čast, ili njezno pravo da ustane kao ona žena u doba Omera radi Allahu Anu, da ustane da kada Omera stani, ne može ti da živa mehr. Allah Đelešanu je odredio mehr. Da Omer kao halifa, poznati halifa koji se ljudi bojali, ali ne, ne od, od Omerove strogoće, od njegove pravednosti, pa kaže Omer u pravu je žena, a Omer je pogriješio. Paše, naša istorija je puna, puna žena, znači puna, puna priče o dobrim ženama. Čak imaju knjige koje se pišu sahaba su rasul ili haura rasul. A sahabi će u doba poslanika sa osnovom. I znači, gdje se pise o njihovim rilinama. Kako su ih cijelili ljudi kao učenjake, kao abide, čečak sahabita, ne kaže da je neba, zaš, imala jedan špad, u kući na kojoj je se držala kada bi klanjala noći namaz. Pa je poslanik se svoj morao reagovati da ta žena malo odspala. Pa sam se spominje kako je došla Ajši radi Allahu anha. Žena i kaže da kad je odspala, sad je koja žena, znači, ta, ta žena govori da ona klanja cijelu noć da tamo ne posti, pa poslanik se opet reaguje. Razumijete, znači Allah je lešanu je dao da žene još veću nagradi, da će u žene su biti vodilje hurija da znači, će biti od najvećih hurija. Pa se. Ali ćemo vidjeti kakva će njezna prava na znjalku. Sve je to u domenu granica. Znači ovdje će je žena slaba i što ne može ponijeti, Allah je zelo nije cijel imat da učini zulum i ljudima da učini zulum i da je učini nadređen nad onim, nad tim ona ne može stati ili bolji, ili bolji od nje. Allah je zelo nam govori da se lijepo ponašamo prema svojim ženama. Pa kaže, Asiru hudna del maru, Prema njima se lijepo hodite. Prema ženama. Znači, žena su slabiji dio, dio naših društva. Kažu učenjaci od, od važnosti žene, kad je za svaku velikana stoji žena. Kaže drugi učenjaci, kaže žena je pola umeka, a pola ljuda u krilu. A poslanica o tom kaže, polovina je vjeruje ženba. Jer tako, pola imana je ženzda. Vidite šta je dao, kako je vladara islam dao ženi. Pola imana je ženitba kod, omo, kod momka. Znači, da su uvaže tu iman i kada je tamo u hadisu da vlada ima suda je postavit svrku momcima, ja maša do šeba, o kada je skupio mladića, te zrzeću, žente se. Pa kada je u jednu ne možemo se boži poslati ženeom mehra, kodara pa je veliki mehra. Pa kaže, ako ne možete ženiti, onda poste tako ćete sačuvati vaše pogled i pogled od vas. A znači, da ženi to bi to još lakše da sačuvali. Dalje, Allah Zelesan nam govori da je usadio u fitru prirodu čovjeka da voli žensko. Pa kaže, samo Adiza, to sami znači sad ćete voli miriti že, žene, normalno, halal žene. Kaže Allah Zelesan u suri Al-Imran na drugoj stranci, zujine linnati hupuše halati, Prvo, minel ništa. Ljudima se lijepo čini ono što je njihova strast po prirode priroda. Prvo žene. Prvo žene. Kaže poslani sallallahu alaihi wa sallame u hadisu od Usame ibn Zeyda kala kala Rasulullah sallallahu ma se reksu babi fitnetem nisam cezu fitnu ostavio za sebe nije dar dar ala bi zali minem nisari. Mutafekun alaihi. Kaže, nisam težu fitni da se da ostavi ljudima od žene. Najteža fitna. I danas, najviše problema u društvu i pravi šta? Če? Žene. Najviše s te strane ljudi skrenu. Najviše s te strane našo braka skrenu. Žene su im slaba tačka. Zbog toga Allah je samo spustio milost na ljudi da se žene sa četir žene i da imaju robinja koliko hoće kao što je to Ebu Sulejman imao, to jeste Hal ibn Rejde je Hal imao preko stocin robinja, druga 300 u trećica je hiljedu, preko hiljedu robinja. Znači, dobro je čovjeku. Međutim, mi smo u takvom vremenu, u takvom sistemu, gdje su žene više ljubavno nego što bi trebali i kod nas je tako stanje. Da li je Allah poslanik sa osnovu kadu Adisu od Adulaha ibn Amra, ibn Lasara, bijel Allah, kaže, e dunja me sarun. Dunja je sladak lijep, ukrasen. Kaže, a hajdu me taun, kaže, a naj lepši na njemu što može biti mrdat u sladak. To jeste čestita žena. Dobra žena, hajde u nas, kada je ono, dobra žena, možeš na više načina tomaš. To znači, čestita žena, lijepita žena, da vas umoče. Znači, to je naj, najnekako lješke čovjeku. Pogotovo čovjek koji je mlad i zdrav. To se najljepše čini. I zato u islamu šarijatu puno prostora ostavio dokazima za ove stvari. Da kanališe ljude da znači to uzvršavaju na jedan halal način. Pa kaže poslani sallallahu alihi wa sallam, kada neko vidi neku ženu pa mu se svidi na nje nešto, neka ode svojoj ženi, naći će to isto koje nek ne ide za nju u kafanu i u hotel. I na po ulicama i po njima i po šumama. Neka ide svojoj ženi, naći će tu istu kod, kod svoje žene. Prvo, kada je pitanju žena, braću, i pravo čovjek kako žene, moramo dokući malo ovu prije nešto počnemo pitao pravo žene kod čovjeka, jeste da čovjek kad se hoće ženiti, mora da dobro pazi sa će ženiti. Pa kaže u hadisu debu horeden, kad je na ovaj hadis, kaže u hadis, ženu ženi četiri stvari. Ženi je njezina vjera. Ženi je njezina ljepota, ženi njezin je metak i ženi je njezno poreklo. Kada ti od žene vjernicu, ruke ti se uprasle ili ruke se pozlazile, tako što je ovo prevali na više način. Ti od žene vjernicu. Znači, poslanik nas upućuje da se žena može ženi do sve te stvari. A nas nasihati, nemojte, kaže u drugom, a, ona, u, u šerhu Adisa, u, u, u imama Nedavija i u Fethu Bari, u, u, u imama Izahadila Salamija, kaže, jer žena koja je lijepa, može je pota puni da ti postane nepopuna, ništa je vješna od tebe. Ako je žena bogata, pa ti mu hvala da ime tak trošiš i moj ime tak često to prigovori, jel? Kaže jedan brat, kaže žena, samo donila, kaže, lončić meni od sebe. I cijelo vrijeme ona samo taj lončić traži, pregovara za njega, takve su žene. E. Kaže, ako je ugledna, vi znači da je kaže neba Ibn Žahš rastavila od Zejda Ibn Harita zbog toga što je smatra da je ona uglednja da je vremen Benu Esad ugledio žetom groba koji je bio počinak Muhammeda sa osnovom taj dokinuta. Znači, ženu žene cije stvari, ali cije od žene dije, su na cijaki na suprotnom, cije žene je druga stvar. Ka, ovdje od, uh, od uh, El Bahirija, od Mugir El Bahirija se prenosi, da je rekao, kaže, cije sam da oženim neku djevojku. Pa sam to spomenuo, pa, pa sam to spomenuo, kaže, jesi je vidio? Kaže, nisam kaže, otidi kada vidije, jer to će pojakati vezu između vas u braku. Znači, otidi vidi šta ženiš. Šta ćeš ženiti? Jer ne može ti dovesti majku svom djedetu, sebi dole domaćicu, doktoricu, sve je žena to ukući. Ne možeš nakon dole. I ide vidi tu ženu, pa malo je pas umeđu se sviđa. Da ne mora za dvije kao da spavat sa ženom. Razumijete? Znači, ide je vidi. Da, da drugo, na kaže, neki je, uh, a sad isprosio je Saliku, pa je to spomenuto poslanik, pa to neko, jer si je vidio, kaže nisam, kaže, idi, idi i vidi. I dalje, braćo, žena koja je čestita sa oskare poslanik, to je najljepša blagodat koja je vidite česta, najljepša blagodat čovjeku na dnjavu, koja nije gostav u svima. Pa kaže, idi, abab, hoćete da vam kažem šta je najljepše i najbolje za čovjeka na dnjavu, šta kaže? Kaže, da oženi ženu, da mala podari ženu, koja kada vidi obrazljena, kada je naredi i izvrši to i kada ostane mimo, znači kada on izađe, ona ostane sama, odnosno kada on nekuda ode, kaže černa mu je, čuva njegovu, njegovu svoju čast. E, da čuje nađe pravo. Nego u redu se prvi da je poslanik, poslanik to je upitan u, u, u Musa Bibli Anada, da je upitan koja je najbolja žena. Pa kaže, kada je vidiš, kada je vidiš i obrazujete, kada je narediš, ona tu izvrši, a kada kaže ostane svom odnosu, ona čuva svoju čast. Ima vam bolje žene od toga? Ha? Svi spodom? Nije ima će se konekciju. To snima se konekciju, zato sam rekao da se snima. Pa se zašto? Znač imana kod čovjeka jeste, sa taj sam učinio potpunim imanom čovjeka koji se lijepo obhodi prema ženi. Pa kaže u hadisu, od Ebu Hureyre, ali on kala, kala Rasul Osun, Ebu Mugmina iman ahtun kuruha. Najpotpunije imana je Mugmin koji najljepše je zahvata. Wa hilalukum hilalukum rinni sa'a. A najbolji su drvidi grevi hadis, a najbolji su od vas oni koji su najbolji prema svojim ženama. A u drugom hadisu dodaje, a ja sam najbolji prema svojim ženama. Allah Đelšanu kaže, lekar kjane lekum fi resuli lahi, uspjetu mi hasana tu lima džane jer zu lahe vel jeume lakare wa zekar Allah kakira. Pa do tu poslanicu imate najljepši uzor. Mi u isti ne možemo imati uzor kako postupu u porodci. Ali poslaniku imamo uzor usane. Kako je poslanik svom postupu, to, to nam je jasno. Da je Allah za dosanu, Allah za dosanu kaže da su žene toliko intimne s čovjekom, da ih naziva odjećom našom. Znači odjeća koja nas sakriva svih nam mjesta. Pa kaže Allah do zanu kada govori o pocu i sastajanju sa ženama, jer je prijatnim, prijatnim bojima bilo zabrajeno se sastaje sa ženama toku, toku posta. To je to spušteno i zapravo bilo teško. Pa to je dopušteno umetu Muhammeda sallallahu alihi wa sallam i derogirani taj profet pa kaže Una li ba sulle kum, entu li ba sulle hunne. Kaže oni su odjeća vaša, vi ste odjeća njihova. Šta znači? Kaže žena, kaže u žena najtimnije stvari zna kod čovjeka najčitan od izgleda pa do njegovog ponašanja. Jer upući čovjek se odmara, on je upući se tek pravo ponata u smislu njegovog odgoja. Kakav je on to se najbolje primjeti njegovoj kući. A u nakoli čovjek može nekako zlumiti da je on dobar vjernik ili da je nešto drugo. Kad dođe u kuću, žena, pa kaže ovaj gnusni sin koji je počinio ovaj avandal, pa kaže mi njegova žena, tek sad govori, Kaže, ja nisam njega sila probući na taba, da će bio još u bočini. Pa, zato ti je haram za njim bora živi, kad ka nisam da puza šaba. Kaže, pa on nije klanio na maze, pa će ti znamo da je haram ti živi sa njim, ako nije klanio na maze. Ali žene, nekada hrte, zbog čega? Zbog ljubavi ili straha i nečeg drugog. Uglavnom, Allah je šaru, kaže, one su odjeća vaša vi ste odjeća njihova. To znači vi znate najčitnije stvari među vas. I žena ti je, ili čovjek je ženi, žena čovjeku najbolji prijatelj. Ima djecu, djeca se sva različu, ostanite opet ti žena. Opet ti žena za kandicu, sami sebe razgovarate, ako je normalno, u svemu tome, ako je žena, znači ona, ako je žena po prirodi, kao što znate, da je Allah došao stvorio ženu od Adama. I taj stvorio Adam se trzno žali da Adam kaže u, u Elbi Daje, Nihaje, u Kakšo, Bija, od jedne kefira, šeha, kaže, sam prenosi, kaže, žalio se Adam na samoću. Svaki sve koji mi ožen, on se odsjavu sam. Pa kaže, jedne trenutke za svoj Allah došaro stvori ženu njegovu vrena. Pa kada se probudio, trzno se prepoželjali. Pa kaže, što si, šta ko si? Kaže, ja sam Hala. Hala to znači da je stvorena iz iz Havi. Kako mi kaže? Pa kaže, čuješ, što su sport u tebe? Kaže, mene Allah stvore da se smiriš uz mene, drugi, drugi šta? Da se smiriš, da ne budeš sam i da se smiriš u mene, uz mene. I još veća blagodost, Allah je stano kaže šuri, da šuri šuara, da je usadio među braće drugom navedala rahme. Navedala rahme. Ti je sa osjećaj, tu milost, usadi bračne drugove. Pogotovo ako svi bračne drugove vole jedno drugo. Kad je poslali su sve rekao jednom čovjeku, kad je rekao ja volim onog čovjeka, pa kad nisam rekao nisam. Pa nisam, kad idi reći poveće se vaša ljubav. Kad je to brata prema bratu, onda šta je čovjeka prema ženi? Ne, kaže žena, neće ja čovjek i to je ženi, kad je rekao žena neko volim žena čovjeku, pa kaže on, on, onda će ova misli da je on neko i nešto, ona neko i nešto. E, to je to kod nas stvar. Čovjek ako puno pokuši, onda žena konta da mu i uvar stavila. Ili ako žena je totalno, znači, kutla, to je se on onda traži stvari koje uopće ne treba da je napletira, tako. Pa onda traži reći, ja tebe volim, ali kažu da ženi, pa se, nešto što je haram možda, što je monafiko, to je slaž. A u tri slučaje nije, nije haram. Koji slučaj? Pomiri dva brata. Da se pomiri dva brata, Ha? Da, re, da želi, slažeš, ili kad se želiš, i to, i to, i to i u rat. <laughs> Jel rat je valka. Pa se, kad je jedna stvar, kad stava dva pomire da, da žene možeš ti slagati. U svoj stvari, jel to prvi? Da pomiriš, znači da slažeš, pa dozor da pomiriš, znači, ali da li sad to kaže i pomiriš. I onda da u ratu, da su man dobiju čisku da slažeš, kao što se postavi, jer potrebno dvije lala, kao što se postavi, jer prezi, onom po donošenju kontrode, tako mi narik. Pa to je znači, iz, evo vidi se čovjek ženi. Ali ako i ne voli više, najkar neće rado se nijedno srce. Se pita, voliš me, volim te ko brdo babona, brdo čokoladi. Pa nema, volim se više, više, samo laha više volim od sebe. Razumijete? A ne mora biti istina. Ali žena, žena onda osjeća žena onda osjeća se drugačije. Kaže od Ebu Horeire, Buhari, Muslimi, kad rekla ove hadise, više hadista, više razbija, kaže, žena je, kaže, to krivo rebro. Znači, pa se uvoje, to sami govori o prirodi žene. Žena je to krivo rebro. Ako kaže, uzmije za ono će ti poslužiti. Ako ga probaš staviti, da ga ispraviš, znači ona mora na neđe čistovati. Jednostavno. Ona je kriva kurepa, znači nije prava, nije uvijek stari stvar. Ona mora grežiti. Kaže, ako proba, znači, te sveće greške ispraviti, slomi je. A kaže, drugo je vajto sklamljanje, to greba je rastav braka. A u muslimu kaže, žena je stvorena od rebra, od jednog najvećeg rebra, od najstavljenijeg dijela. Kaže, ako ona će, ako uzme, da ti služi, služi će ti. Ako hoće da je popraviš, ispraviš, slom je, a slavna je je rasa brata. Znači, žena je takav. Kaže Allah Zulašanu kamo u suri zuhru. Kaže, on ima objavio suru zuhru. Kaže u ajtu, i one kaže, vole da se ukrašuju i u stvari su besomoćni. Kaže, ulema, šta je ovo, ovo u stvari da vole da se ukrašuju? A šta je ovo u stvari su besomoćni? Kaže, neka ruče da se svakava, pa ne znam ti da se zapušila. Uglavnom ona hoće da se svađa, tu hoće da se kad ona mora da se svađa. I tu je kao, kao, i tu je normalno po prirodi. Ona je ljudsko su će se uči. I ona nekad požuli da da vrši sebe, ali čovjek mora biti toliko mudan da ta ljubav, znači to da proverse to ko žene, da prijeđe preko to, o jasnu, o jasnu, da oprosti, da prijeđe preko to, da zna kad je ona ljuta pa da on malo ušuti, kao što će on spomenuti, kao što će on spomenuti dokaze, koliko, kako su to, kako su to uradili, kako su to uradili Ashab. Čak i Ashab, braćo, i Ashab su sad te stvari prošućivali. Znači, žena je takva, ona je takva po prirodi i moramo znati to. Dalje, ženi se mora znati braćo njezino pravo. U svemu. Pazi, znači ćemo primjer. Amr ibn Elas, Abdullah ibn Amr ibn Elas, je bio čovjek koji je puno i vladače. Četak se da je tražio poslanika da svaki dan uči Kur'an. Hak. On poslanik nije dozvolio onaj posti danama. Kaže, čuje poslanik da on dan posti, a noću nošto planja. Pa ga je vidio i kaže, jer su istina što sam ja čuo od tebi o Abdullahu, kaže, jes Boži poslanik. Kaže, ne radi tako. Tvoja žena ima pravo na tebe. Tvoje tijelo ima pravo na tebe. Tvoje oči imaju pravo na tebe. Znači, sve ima pravo na tebe. Tvoja žena ima pravo na tebe. Hava bitu Hasine bila udata za Osmanu ili Mahjumu. I kada sve kada Osmanu ili Mahjumu, on je bio ključ, ključar Kaabe. Kaže, došla je, došla je njegova žena, jedne prilike žena poslanika, sada Boga Vladi i Veseljeme, onako, ishabana, kako mi kvalimo odjećaju, pobožbana, prljava, neočešćana, pa pitaju žene poslanika, zašto tako izgleda? Kaže, moj čovjek je takav, takav, on noću onaj klanja, dan poslije, nema nikakve kustine sa mene. I tako vas nema kome ne prošavati. Ispričali su one, ispričali su one poslaniku sa Allaho, poslani ga je vidio i korijeva. Kaže, bi to radiš tako, kaže, što se ovo dati znači, oča najpijes moji poslani, kaže, zna je dobro da je nama Saliba zabrani. Da je Saliba derogirao prijašnje objava. Kaže, pa će pa drugi puta vidjeli lijepo obučenu i namjeri sami. Znači, vjerovatno da su došle, i vidle je žena nečne izašla mirka na sve, da se vidle je u stavi. Selman Farisi i Ebu Darda radi Allahu Arhuma se povratili, po Farisi povratili u Medine. I kada je Ebu Darda bio u Šamu, u Homsu, u hladnom Šamu, kaže, posjetio ga je Selman Farisi. Kad je došao tamo, vidio je njegovu ženu neurednu, isto kao što je ovo Halabitan. Pa je, kaže, priupito, što je ona takav? Pa kaže moj, čuje brat sebu da nema nikakve potrebe za mnom. Kaže on, on se ode samo i baricu, tako da uopće nema potrebe. I kaže on je došao, kad je došao Ebu Zerda, povalio, tako mi kaže uđeno Selman, sve moće da jede u njih. Šta je kad ja postim ne? Kaže, ja neću da ti neš. Ja postim ne, ti je. On je je. Kad je došla reći, počeo je tekstu, već dolučno da kada, kaže leći drugi, drugi sat ulezi, tako ustali sve dok mu nije došlo do zadnje kačine noći. I kaže onda da budi sedma, kaže ustani sad. Kad je ustao u Isu, rekao, kaže, u, u Isu, ustao ovaj, evo, evo data, pa kaže, spomenuo je to poslaniku sa Lovasom, pa kaže, pa sad u pravu je, u pravu je Selma, kaže dojta tvoje sjelo ima pravo na tebe, tvoja žena ima pravo na tebe, tvoje oči imaju e, za sam pravo. Znači, če, čemu treba, tvoja djeca imaju pravo na tebe, čemu treba da dadneš pravo? Znači, čovjek treba da ukuću jednostavno unosi tu radost atmosferu i da on kao kao pasti to stada da ga kvalitetno održi, da ga kvalitetno suva, još suva. I da to bude porodica koja, koja će biti isla, kako Allah Đelešanu kaže u dobi o zamnali mutakine, mutakine imama. Dalje, znači, žena nekad traži, pogotovo su mlade žene, udari sa mlade žene, vidi koji se steko ženi, žena mlada nekad traži da se razvestuje, da se igra, da se smije s čovjekom. Čovjek traži nekad da se razvije u kući, jer on je samo kao diktator u kući, koji samo naređivati i zabranjivati. U, to, u tome isto imamo uzora Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poznato je, kao što znate da je Aisha srenila hadis, da je ona jedne prilike napravila neku kašu, neku hranu, arašku kašu, ja ne znam šta je kaša. To je potkriž neki, šta je to, ja ne znam, hum, ona je fu, šta je. Kaže, napravila je kašu i odnila, a poslanić je bio sa srcem. I kada ona je sjela s druge strane, sjela s čemu je ona s druge, I poslanik je bio sredni. Kaže, ona je uzela sebe da jede hranu, sebe je odbila, sebe je najtajna žena poslanika. Ona je odbila da, da, da pridi hranu, pa kaže, ako ne bude htjela, ja se namaz za to. Pa kaže, ona je ona nišu. I uzela je namaz ovaj policiju hranu. Pa kaže, poslanik sve, uzmi i ti sada, tu kašu i namaz i nju. I tako je sve da uradila, kaže, poslanik kao sve se izvrnu na leda i smiju se. Dalje, Ajsa radijallahu anhu prenosi da su bila, bila u pohodu sa poslanikom sallallahu alihi wa sallam i kaže, rekao je Ahama i crvi na se. Oni su otko napred, a on je onda stao, kaže, ja sam tada bila mrškava. Stao je, kaže, veli, hajmo se potrešati Ajsi. Kaže, potaknut ću smo se, i ja sam da kaže, utekla. Kad sam se ja kada udebrala, onda je opet u mene pogovor, ja isto uvijek sam na dobro. I kaže, ljudima, hajte vi sada. Kad su oni otli, On je rekao, Hanu će opet posrčati. Kad se posrčali, kaže on je mene utekao i kaže, smije to ište, ovo ti je sad zajedno ono. Ovo ti je sad zajedno ono. Pa se vidite, vidite kako je poslanik, poslanik sa svom, na Ajšu koja je bila jedna najdražja žena, koja je bila najmlađa, ono. Ajša koja je bila Alim, koja je bila Hafez Kur'ana, Alim, Muhaddis, Hakim, znači bila učenjak, kako se ona ponaša, kako se ponaša s njom. Znači, nikada žena znači da se stali sa njom, da se nasmije sa njom. Pa kaže u onom hadisu od dajše da je se jedanest žena, neka priča bila, su pričale iz Zahirijeta, već jedanest žena, priča o svojim muževima. Pa kaže, došla do priče, kaže, u muža. I ona je pričala kako je bio Ebu Zer prema njoj. Pa kaže, toliko je ajka to prišao da se topila u prvice. A poslani, kako će nas veseli hajku, da bi ono, ona kaže, ja sam kada sebi, ona je bolji nego što je Ebu Zer umiljena. Pa kako je poslani što sam Kada su abesijice igrali u mesecu, Buhari nismo sve o sve igrali u mesecu igre, bilo bil, da se da bio neki pravati Bajram, pa kaže, ajka, kaže poslani, kaže, ajka, dođe će da vidiš. Pa kaže, oni su igrali robovi, igrali Musa u Mešru, kaže, i on je, kaže, ja sam glavu naslona na njegovu rame, žela sam da me neki, neki vidi sa njim. Kao volila da vidi sa poslanikom, je volila poslanika s Pa kaže, gledao sam, a vidjela sam poslanika kako s noge na nogu, ona mijenja noge od umora. Pa je toliko je bio umoran, ali dao pravo svojoj ženi. Pa kaže, vidjela sam kako mi je pa priče, jel si to kajša? Jer se nagledala ovu snade šitne. Kako je prazno poslaviti sa svoje ženama? Umu sebe da jedne prilike kad su bila sad kod svojstvom spredila neku hranu. I kad je krenila potkriš, popa. I krenila da odnesa sadna. Ajša je to ko bila ljubomorna što je poslanik, ona bila najljubomornija od žena sa svojstvom. Zato što je voda najviše sa svojstvom. Pa kad je to ko bila ljubomorna, kad je išla, mintovala se u, u, u uhodniku sa umu selemom, gurne je onaj kanju, rukama je na kanju koje prelovne razbije Pa kaže, ali su čuli kako je to puklo. Kaže, veli i poslani, ništa kaže, majko vjernike, vašu majku, kaže, obozela se pomora. Kaže, pokupite tanir, da vas umu sada ne tanir. Zra, čitamo. Vidite kako je se ponašao poslanicu. Sjećate se kad je, kad je bila potvara na Ajšu, radi Allaha. Kad su rekli mu, već traže oprosta od poslanika kada je, kada je kad se prije ti su nama i neće ja da vaha došla, nijem se ovo jade. Dakle, ja ću reći samo što je Jusuf, o, a što je Jakub rekao za Jusufo, kad je, a, kad kaže ona, ja, čuj, ja, inni, e, kutu brni, čuju, e, čuj, ja, čuj, prebe, ona, iskazi, odnosno, prepušam samo Allah, što sam ima, a, aj, čuj, Jusuf. Eto, zetio je hužni ila dva. Nekada nagaj, kad sam početio. Znači, pa kaže, ja, čuj, ja, čuj, čuju, samo, iznosim Allahu tebara tebara tebara. Pa kaže, kad je došlo u šišu ajet opravdanja na ajšu, kaže, vele, idi sad po ljubila, prijeđimo, kada vallahi neću. Ja se samo zahvali Allahu gospodaru čekra, ne on je umro od ona. Kaže da je poslaniku bilo drago za ovaj postupak i se skinu ajše radi Allah, ona nije se naljučio na njih. Iako bi se nekada, nekada ljučio kada bi, kada bi se prekršili pretr, pretr, naši propisa šarijata, neka bi se poslanik sallallahu alaihi wa sallam naljučio i na žene. Tadi, Allah je šanom nam govori da nekada možemo nešto, da se nešto može ne sviđati ko ženi. Znači, žena menja se, znači, žena kad izvodi djecu, ona se figurativno menja. Mi oko sebe imamo fitno žena, imamo žena cura koje nisu, znači, izrodile djecu, pa nam neka šeitan, jer kada vidimo tu šeitan nam, znači, dočara, morate paziti, Allah za nasanu kaže, ja bi muhajnete na ajuni, ili ma tukfi sadur. Allah zna pogled koji slišam, onaj znači gledaju, a zna i sad došli do svojim prsima. Pa se sugate ove, ove fitne. Pa vidimo nekad ta, pa izgleda nekad, nekad naša žena kao, kao istrošena, kao manje vrijedna. Ali Allah za nasanu je sigurno više udoje hajera dao sigurno nego ono koju vidite na ulici. Kada gledamo sebe, i suri žene, i suri porosti, su vrijednosti, kada vratimo se sebi i realno se vidjet ćemo da sada samo ima ljepota tijela, a ova žena hrani nam djecu. Peri nam, kako kaže Omer Rabjelovom, daće odjeću, rađa nam djecu, sprema nam hranu, Znači, gdje si nam kao što je Hatiza radi Allah ona tjesla poslanika sa Lelehu, ali je sve kada je pobjegu iz pećenje hira i slične stvari. Znači, Allah to je samo kaže, wa in kerihtumu hunne sa'sa, en tekrea šeja. A ako kada kod njeha budete nešto osjećali mržnje prema nečim kod nje, ne budi vam se kod njeha, ne, ne bude se nešto sviđalo, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Allah je baš možda u tome dao veliki hajr. Kako? Kaže Ibn Abbas u Tafsiru Ibn Kathira, kaže Allah je šanu će da veliki hajr. Da će od nje potom do djestva, to je najveći hajr. S druge strane, znači, Zašto hajde? Ti kad sa svojom ženom spava, šufi, vidi ne hajde kod sadaka. To ti je sadaka. Sadara se vape. Stavi zalo da svoje žene u usta, sadara se vape. Najbolji dinar koji potrošiš je najbolji onaj, onaj koji potroši na svoju familiju. To ti je isto sadaka iši. Znači ti jednostavno kod svoje žene možeš sadati se vape, a možda čak i da uđeš u zemlje. Kao što žena kod čovjeka može. Znači, eto vidiš, to ti je bolje nego ona koju vidiš na ulici, pa ti izgleda šeitak na prvi pogled došara, da ona bolja, bolji kvalitetni sredi, samo njezna vaština ti izgleda bolja, bolja od tvoje žene. Zato, Allahu poslanik, sa osnovom kaže u hadisu od Ebu Ureli, radi Allahu anu, kaže da je poslanik s rekao, la jefrek, mu'minu mu'minete, neka ne, ne, ne grdi, ne, ne omalažava mu'min mu'minu. Neki ne omalažava. Mu'min kaže dalje, to, to je strašnje, in čerihe minha hulukan, ako nešto od ahlaka porata njelu ne voli, nije mu ne stiđa, on se kaže, Allah stane, redija minha ahara, možda u drugu je dao haj. Nešto ti se ne stiđa kod njih, ali imao nešto što je vrijedno, pa moraš stvarati pa ako ženi. Dobro i zlo. Pa ako je većina zla, Vjernik je najmudriji. On na najbolji način ona zna kako će popraviti mahanu svoje ženi. Ne može, kao što smo rekli, poslanik je rekao da ne mreš, komu ćeš, ako probaš silom. Znači, na, najljepši način je ženom, ti se fina, sve je fina, puno pristaviš ranu, malo više, stvarno je rana doga, ali se kusovila. Ili ženo, dobro, sve to uredu, ali ta si modna tvoja revija, nije dobra u redu. Ne moraš malo drugčije se oblažiti. Ili ženom, halale, ali ćemo se dugo popraviti, ćemo se ubijati, to ćemo nešto uraditi. Znači, na najljepši način da to, da to plati popraviš kod svoje žene, na najljepši način. Jer ti se odjećan je zalaze i da ne iznosiš to vani. Kao što neka, neka obraća idu se kako spavaju sa ženama. To je najljepši grijeh. To je grijeh koji nije Allah zašao u prosti. Nisi ga pogla Allah zašao na sudnjem, nisi razgovara sa njim, nisi kao što grijeha na sudnjem danu i ženu i sve jako nisnosti i kako Znači, ako nešto stavi kod svoje žene, jer ti je žena obolila, znači šta gura. Koga će žena svim oboli, kao ja pravim drugu ženu, kaže šta moja žena koja je obolila, ne može. Nije ni probao da malo šta gura, može gala isti što sa tom ženom. Nije probao ni malo da šta gura, ali ta žena, kad čovjek govori, kaže, to, ja sam tvoj žene, tebi je da šta gura sa mnom. Znači, trebamo gledati realu i gledati prava i ženi. Znači, ne trebamo samo gledati strasti i naše, naše znači, strasti da, da odrađuju stvari i da idu ispred našeg mozga. Znači, mora da ako se li ima da ide ispred naših strasti i da Allah Zršanu kaže Vone hemet sami hela ko je svoju dušu sputu. Znači, mora svoju dušu sputati ili tam burati, može ti kasti lijeka za ženu. Ali žena mi ne može rađati, a možda žena ima žine, možda žena, možda žin prečno je rijek, ono vrijeme za, za, za, za, možda žena je bolest na jedno vrijeme, ali će izvjeći ima ljudi koji dani godina, ja znam ljude nisi imao djete pa imaju djete. Ali ne, mi hoćemo da s nama sve, sve žene ostvare za nas. A tuđe žene ne saguraju kod nas. Znači moramo imati, moramo imati prema ovom. Dalje, pa jedan primjer ću vam navesti, Omara. Mi često Omara spominjemo, ubio Omara zakla Omer, jel? Taj je Omer, radi Allahu anhu, nikada Mekelije i Muhaci smo bili kada poznati potom ko smo bili svetom u kući. Kad smo došli u Medinu, u Medinu su žene bio svetom. Kad je pa su naše žene počele ući od njihovi. A ja sam kada stanovi u plemenu Beni i Meje, kod uh, Ibn Zaida. Kaže, i jedne prilike dođe, žena se počne moja svađa sam. Ja sam se kada dalje na ljudi. Kaže, jedna veliki se kod Hama duči što na sebe dala. Kaže, a žene poslanika što gala mi na poslanika i dalje pola znam da je te gala. Kaže, ko je sve tu reku, kaže, žena poslanika što I on pravo svoje čerke hasi. Kaže, došlo, kaže, je li istina da vi, kaže, ljud neka razdavate sa poslanika da se nate razdavate da koji ješu? Kaže, ne mogu se uraditi. Ne mogu ti to Boga se raditi. Pa šta misliš, ljudi na Allaha, na ono, koliko se poslanik sa svojom ljudi. I ne mogu da bi se tražio poslanika sa osnovom. Ako ti nešto bude trebalo, to uči meni. Ne može da se Allah završao sve na ovu porucu zbog tebe. A vidiš ona, ali sada je, kada je kriči onda došlo poslaniku žene da vam je na njega. A isto kao ona bio halifa, došlo čovjek Omer da, da se zavlja za žene, kada je došlo uljava u kući gongula. Pa on bio vratio, bi kao u Omer, sam je gori od mene. Pa kada se vratio Omer, je ga primijetio, kada žijeteš. Pa ja bio došlo zavljska na ženu, ali ti si isto u strani <laughs> Ona mi kada pere, obešta. zato što je brak osobina čovjeka. Osobina čovjeka, je osobina čovjeka. Kad je poslanik sa Allah, što mi tako, kad nešto vidite, kod je vidite svoje žene. A kad nešto sam za njega bila, nije bila kuća, ja ti radi Allah, nešto peći na sve. Kada bi se umorio čovjek, ide u svoju kuću da se odmori. Ako napraviš od kuće, vasa ili ili nestanu ponosno, kada kaže onaj govornici, šta je, kaže kad se djeca pjesa i velika kuća je pjesa. To znači, treba čovjek napraviti atmosferu u kući. Kaže u Denesa Radjela, da je stvari što sam rekao, djesko, kad ulaziš u svoju kuću, naziva je Selam. Znači, ti praviš atmosferu. Kad je u kući u kojoj se naziva Selam, donosi da re, da reče. Znači, ti praviš kao čovjek atmosferu u svojoj kući kako treba. Dalje, mora znači napraviti odnosno ženi pura znači balans napraviti između žena koji ima više žena, jer se jedno i drugo činiti, i mora napraviti balans između žene i majke. Jer često zna se majka od ljubomori kod priješti čovjek u dobročinicu prema ženi. Pa konta da on više voli ženu nego majku, a to se ne smije desiti. Pa o, tu je se desilo od jedne žike kod Alije radijallahu anhu, da se posađale Fatima, dvi Fatima. Fatima je bilo i malci Alijine, Fatima je to sam niko učinjeke žene, ali pa je on iza njih podijelio poslove. Šta će na razi? Znači podijelio on poslove među njih da one ne bih su kopljavali poslovima i pregovarali jedne jedne. Znači čovjek mora da napravi atmosferu u kuće nam kako treba. Allah je samo kaže da ne smijemo da li biti znači, popustili toliko da žena nadlada znači, u komandi čovjeka. Pate, mudro se u tome što Allah je samo nije slao žene kao poslanice. Tako. Što žene ne mogu biti prijateljice država, ne mogu biti vojskovi, ne mogu biti velike filije u državi, kako mi kažemo, ne mogu biti, znači, lideri u islamskoj državi, to imala svoje zaštvetu. I zato žena ne može biti ne biti lupći. Jer Allah Zelšanu kaže, er li dalu kala amuna ali nisa, ima fatalu Allahu ba'du kum ala ba'd. Kaže, kaže, co ljudi vode brigu žena, Allah je uzigo žene na drugima. Ovo uzigo ne može shvatiti kao šta ja sam bolji. Ne, Već Allah Đelešanu je uzdigo čovjeka i on je svoje pravan, a i žena je svoje pravna. Pa Allah Đelešanu kaže i zbog čega još, još je bolji kao što ne može biti prijetnik, ne može biti halilika, ne može biti, znači, poslanik, nisu bile žene. Kaže Allah Đelešanu da one, da ljudi, da ima entaku min envali, da oni dijeli su i neka. I zbog toga imaju pravo da upravaju, to je druga razlog. Zato što oni dijeli su i neka, oni su duži da uzdržavaju ženu i da uzdržavaju djecu. I ovo je spremno s ovog umeta nad zapadom i, i, i kafirskim sistema. Zato se se čovjek prozno u kafirskom sistemu pustio žen da radi i žena se učinila neovisni mori, a nisi da ona može bez njega. A to nije tako. Jer sad je poslanik sallallahu alihi wa sallame da žena ne može bez čovjeka da je čovjek potreban, ali ne kao samo na zapadu čovjek je zemlji žena, čovjek šta potreba seksualne potrebe, nego za ostale stvari koje su jako bitne, kad kaže jedan učinjak, nije brak samo seks, ima jako bitnije stvari od seksa u braku. I na to moramo znati. Ima jako bitnije stvari. I zato zapad je sve sve ona životinsko, pa i na to. Ali uvijeni kaj nešto drugo. Čovjek donosi na parku u kući i to ga čini muževnim toga čini mu Ova sama pravada koju mi puštamo sune, taj znak muževnost, kaže, ne bi dao. To je znao da mi trebamo da budemo muže. Kako? Kaže, ne to je Ali i ovo da ženama priko koji brat ne može da uču, pa na faku donese, a pohtobanje, znaš šta je, onda njemu treba džini da uči. Znači, on ne smije dozvoditi da žena mu donoći na faku uči. Ako on može. Jer tako će tek pravu biti kao lama. Nanimu će kavama u pravstvu i moće da naredi ženi i porodici sve što treba narediti. A kad bude žena imala lišanu, kao ne bude im, ona bila ekonomista, a on bio rad i kad kaže jedan, kad je umeli učiti porezni poslov, žena i direktor i blagani, ja sam mogu žena. Znači, tu kod vjernika ne smije da bude. Ovo je prvo pravacavanje ženi. Ženi ne smiješ čati jedna prava. Jer kaže u hadisu da su pitali Božeg poslanika, upravo o žene, ovaj, žene se prelati, da je od Ibne Bintu Hajete, Hajete, kada žena se da je pita neka žena Bože prava, koja su prava ona, žene i čovjeka, pa kada ka, je hrani, kada sebe hrani, da je odjela, kada sebe odjela, da je ne udara po licu, da je ne omalazala ono, i da je ne grebala svim u kući. Znači, to su žene prava. Prat suđe nije pravo žene, onaj, žene i čovjeka. Krpi, to su dobro volje stvari. To je dosadnih hrani, to je dobro volje, nije nam naređeno. Ženo je da šije, da krpi, da pere. To su njeru, ako je čovjek pomogne u potu, će onda još, još bolje. Dalje, kaže se u, u, u testiru ovoga ajeta, Zalaz kao sada je žal kao nam šta, u, u Ibni Kefira, prenosi se od Ali, radi Allah, da je neka žena starika, neki eh, starija udari svoju ženu, toliko je šala kuku da ostalo crno na licu. I ona otišla poslaniku sa svoj, kaže, Boži, to sam živi šta mi uradio. Kaže, poslanik, vi nemate pravo na to. Pa je Allah Đelešanu spustio ovaj ajet. Vi da imamo nekad stranu. Jer je sada žena stvarno zaradila šamašu. Pa kaže, poslani svomu hadisu, kaže, sada bi se ono ali, kaže, Allah je, ja sam korecio jedno, Allah je cijel drugo. Znači, Allah je dopustio, ako su žene previše zohove, pa da mi ne trebamo ženu udarati, da mi je spremna na bedna hrana. Mi sa, ima ljudi sad traži maha na ženi. Pa ako mu nije sad što minut hrana, on se skoro to dastavi se. Većinom kaže u nama rasta to kad kreću od sitnih stvari. Jer šeta mi počila kao velike stvari. Ali Allah je došao i poslani kao da zbog čega žena rasta čovjeka. Znači, ako nema postala u sumura šarijaske, iako je nemoralna žena. Tam. Onda imaš pravo da rastavi ženi. A u ostalim stvarima načeli je da je, da je odvojište u posteli, da je malo udari, da dovede stave punke, prave na dva hakima iz njezne, iz njezne iz, iz tvoje porosti. Znači sve su to, ali ako neće znači, da klanja, neće da se pokrije, neće da posti, neće da, da znači, daje zeke, dakle ono, ono onda se nastane vodi. Znači, na drugi način, žena nije spremna, kaže, aj sad, znači, ono, pa sad sam nikad nije kudio ranu. Jedne prvke je došlo jedno ženi, pita ima šta za jesu. Ona ništa mi nije izgleda do omog osjećata. Kad je jeo i dobi na kraju, šta kaže? Kada lije čuje omog osjećata. I usta mi odšao. Nije se zelo spremila piletinu, a imala pice, imala pršu. Nije se spremila piletinu, pa ti ne zna, sprema pa ti ne se sprema, pa sam uvijek gladan, pa ja. Ili ženo, što mi nisi oprala ovo, za nisi to još oprala, tako uvijek ti se ugovori, kako znači, tu da mu ima sabora. Tu je kriva žena koja je i ne možeš to ići Tu se pogotovo ako mi, hvala Bogu, pravo žene, žene, kada smo sami, mi kao da se riješimo ograničavanja i zato da je slavu zabrano ograničiti porodicu. Znači, nju je dozvoljno formirati. Znači, ko, kad ćemo djeca, da se malo žena odmori. A da je ograničeno, kada mi ćemo često reći, ali više neće djeca, ne. Tu više riječi zabranjeno. Kada je poslani žence, žene koje su umiljate, koje radaju. Doista se ja vašom brojnešću, vidite na sudnje danu. Međutim, danas su braća Kad pa je pita što kaže, se kaže jedno, dvoje, sad ćete tako stano, da ga predijete da njegovu pravo, koji će znam pravo? Mira i tvoje. Ono u glavi je bilo sedmero djece, svi su dva prava dobili. Ne pravo je sve pravo, kako smo ne puno da se ne. Rusi, sine želi svakako nam, Evropa treba da bude naša, kako će drugačije biti. To tako? Ali međutim, bila kuda hara zapad. A pa nažalost, to je sad i među braćom. Znači, braća ne, e, e, Pazi, znači čovjek nema dovoljno se rekla da Allah obskrbljuje koga hoće i daje reći šta bez računa, ako konta da mnogo neće, neće ima šta obučiti. Jer Allah je šanu kad je stvorio sa stvarno hadisu, četiri hadisa nevoj, da plavim je suda, hadis bilo je Buhara, mu kaže, kada je stvorio čovjeka, šta mu je pisao sve te stvari? Eđalihi, riskihi, riskihi, eđalihi, riskihi, analihi, da šakiju nam sve idu. Znači, odbližimo duho ćeš i ne moja su boriti na lavom putu upućena dobro, znači nije ono tri kumpica, ti Allah se pripisao tu. Ritki, na taka koja neće se stavati na kruškaru šistinu. Kako će ja kaj? Ti će vas odreći na lavom mušku u domi, da ja rekli su da mušane bez plavati. Ritki hi, ameli hi, šta će se raditi? Ošte kina, ošte svi sve sam neće da. Pa to će vas napisao, to će bio utrobi kad su nas ti koji zabijete čovjeku? Allah je sada suže sala što stane. Vemu ehleke i salati. Naredi svojoj porodici namaz. La ne se rukovalite riska. Ja ne tražim od vas ta, ta rade. Nahne među kukom. Va i jahu. Ja hrani milo sinji kažu drugom bajtu. Sure nam. Znači ja nahrani milo sinja našu djecu. Na rijedi svoju djeci namaz, ne bi nam treba da obskrbljavaš te obskrbi Boga, samo na rijedi, da upućiva na dobro i odraća na zla. I ne smije se to kod djeni kad djeci da on u svom mentalnom stropu zaključi da neće imati njegovo djete na parku. Nego ima je što više djeci, jer poslali se sam to uporčivo. Kad je bila glava veća ne danas, kad je bilo sedmi nego danas, za odjeću i za sve ostalo, Allahu poslali imao šestero djeci. Ashabi su imali to po 20 rodjece. Enes radi Allah ono čini mi se, čini mi se da je imao oko, oko 99 rodjece, tako sam čuo. Ali jednom kada sve da je 49 rodjece. Uđu četiri, znači Ashabi su imali po 400 rodjece. Koji njih rani? Mislite da je Enes radi pa Allah ono ono živio? Ali Allah žele šanu. Ono skrbi jednu kome nije šanu, jer sam. Skrbi koga hoće bez računa. I zato, znači, sestri, morate mora se vodi računovati. Dalje, Allah Zulšanu kaže, kaže, da je su laje kod u džene. Čovjek neće je biti toliko popušti da svoje žene dopusti da radi šta, on sam da zdrav košto. Znači, imaju granice popuštljivosti i blagosti. Gdje je, šta je gdje? Znači, kada je poslani kolaj koji vidi svoju djecu i ženu da rade ono što rekla da rade, a on ne da. Znači, vidi svoju ženu, kada je na sve svijedno. Vidiš, žena ide kam uda, tu ruče, priča, šta hoće, pa ti, hajde, sam stoji da ti imam ja ženu to šarijat ne to zvoda. Znači čovjek je sadužan takve žene popravite, ako ne popravite. Kaže Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, vole hunna mitu lezi alej hina bil maru. One imaju toliko prava koliko imaju obaveza. Znači žene imaju obaveze, ali imaju svoja prava koja mi moramo, znači moramo im dati njihova prava. Na kraju, znači ovaj ajed. Znači moramo ženama par anja da, znači zlu činimo. Ako ne radimo ova prava, između ostalih prava, <laughs> ovo je samo što sam ja uspio ovom djecu prvom nadrojati globalno, znači između ostalih prava, ovo su znači pražene, između ostalog ima i mehar, e tu znači moramo dati. Ako ga ne radimo, kada predstavimo, prvo se izbaja iz tvog imeka, znači dug i ono što su poručio i mehar. I za tvoju ljubav. Pa molim Allah, da nas pomogu i uputi napravi put da nam oprosti greje ono što je bilo o, od greški će od mani ili šeitan, ono što sam pogodio to je Allah te barek wa ta'ala i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Imam se nas pita. Drugo znači predavanje braće i sjece jeste prava čovjeka ko žene.